ikrom aziz va motabar akaxonlar aka ukalar muhtaram kuyov to'ramiz alloh subhanahu va taolo bugun mana shu akmaljon ukamizni ahdun nikoh marosimlarini e'loni uchun shukri uchun e, yozilingan bir shukrona marosimda valimada o'tirishligimizni nasib qilib turar ekan yangi bo'layotgan oilaga alloh haq azza ismuhu baxtu saodat bersin shariatga muvofiq hayot ato qilsin hamma ko'rganlar havas qiladigan edi bizni oilamiz ham shunaqa bir birlariga muhabbatlik shariatga muvofiq islom andozasi ila hayot kechiradigan bo'lsa edi deb orzu qiladigan oila bo'lishligini allohdan so'rab qolamiz shuningdek kuyov to'ramizga bu mas'uliyatli va mashaqqatli hayotga qadam bosganligi uchun muborakbod etarmiz va kuyov to'ramizga ushbu oilani boshqarishlikda oila qo'rg'onini himoya qilishlikda oiladek omonatni ado qilishlikda taqvo kuch g'ayrat halol rizq berishligini allohdan so'raymiz azizlar oila haqiqatda ham ulkan bir ne'matdir mana shu ne'matni qadriga yetmoqligimiz oilani shunchaki bir odat uchun qilinayotgan yoki insonning jismini shahvatini qondirishlik uchungina tashkil qilayotgan narsaga aylantirib qo'ymaslik kerak balki alloh subhanahu va taolo o'zi insonlarni oila qurishlik uchun loyiq topganligi iroda qilganligi uchun ham insoniyatni ikki jins qilib yaratdi agar buni ixtiyor qilmaganda edi bizlarni ayola erkak qilmagan bo'lar edi balki olloh erkak va ayol qilib ikki jins qilib bir birlarini tabiatlarini bir birlariga tamomiyla qarama qarshi qilib fikr yuritishlikda ham din ibodatida ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek diningizda ham aqlingizda ham noqislik bor degan ayollarga mana shunday bir farqlar ila yaratilishligi bu demak olloh insoniyatni oilali bo'lib yashashligini o'zi o'zining qudrati ila ilmi ila iroda qilganligidir bobomiz odam alayhissalom bilan momo havo onamiz tashkil qilgan birinchi oila o'sha davrda bino bo'lar ekan o'sha davrni o'zida oilani mustahkam ushlashlik uchun oilani chiroyli qilishlik uchun oila qonuni oila qoidasi olloh tomonidan ishlab chiqarildi olloh tomonidan buyurilindi odam alayhissalom bilan momo havo onamiz ham yashayotgan mahallarida ularda qandoq yashashlik kerakligi nimalarga amal qilishligi oilasini qandoq muhofaza qilishligi o'sha yashayotgan davriga muvofiq ularni toqatiga yarasha hukmlar bilan buyurilindi ma'lumki alloh insoniyatni o'sha birinchi davrda yaralangani o'zi bir sodda bo'lganligi yangi dunyo boshlanganligi va ularni toqatlariga yarasha shariatni yuborar edi aytaylik odam alayhissalom va bu zotdan keyingi ummatlarga payg'ambarlarga buyurilingan ba'zi ishlar keyingi zamondagi ummatlarga juda ham bu hukmlar arzimasdek ko'rinar va bularni nazdida bu juda ham oson ko'rinishi mumkin lekin shunday bo'lganda ham alloh taolo har bir ummatni o'zini toqatiga yarasha yashab turgan davriga muvofiq qilib hukmlarni berdi odam alayhissalom bilan momo havo onamizning yashash davrlarida berilingan ba'zi hukmlar esa keyingi dinlar xususan islom diniga kelganda ba'zi buyruqlar ba'zi ijozatlar harom qilindi jumladan odam alayhissalom bilan momo havo onamizdan boshqa dunyoda biror insoniyat yo'q bir mahalda bular tug'gan farzandlari momo havo onamizni bir ota onadan tug'ilgan aka singillar oila qurishlikka ruxsat bo'ldi chunki shariat o'sha davrda taqozosi shunday edi sharoit shuni talab qilar edi chunki insoniyat yo'q edi lekin mana shunda ham alloh taolo chegara qildi ikkisi birga tug'ilganini bir biriga harom qildi ya'ni bir o'g'il bir qiz tug'ilsa juft bo'lib ikkisi bir biri bilan turmush qurishi harom lekin bunisi bunisiga turmush qilsa bo'ladi degan ba'zi bir chegaralarni alloh taolo yubordi va natijada oilani qonuni oilani muhofazasi o'z uz o'zidan o'sha davrdan boshlandi keyingilikka kelib alloh subhanahu va taolo mana mahramlarni xususan bir biri bilan turmush qilishlikni harom qildi va bularni nikohi aka singil amaki va boshqa boshqa siz bilan biz yaxshi biladigan mahramlar degan narsa keldi va bular harom qilindi bu bir misol tariqasida aytayotgan amalimiz xolos lekin shunday bo'lsada bundan tashqari bir qancha hukmlar oilalarni chiroyli ushlashligi payg'ambarlarni o'z yashab turgan davri toqatlariga yarasha bo'ldi asta sekin asta sekin ular o'zlari ham mana bu narsani muvaqqat ekanligini bilganligi uchun keyingi payg'ambar kelganda oldingi payg'ambarni hukmi to'g'ri kelmay qolganligidan o'zlari ham sig'dira olmaganidan keyingi payg'ambarga iymon keltirmaganlar yo'ldan adasha boshladilar va yangi yangi qonunu qoidalarni yaratdilar sir emaski alloh hamma dinni o'zi yubordi u nasroniy dini bo'lsin yahudiy dini bo'lsin islom dini bo'lsin alloh barcha kitoblarning muallifi va egasi o'zidir injilni yubordi tavrotni yubordi qur'onni yubordi dovud alayhissalomga zabur yuborilindi va ibrohim halilullohga sahifalar yuborilindi mana bular hammasi alloh subhanahu va taolo tomonidan yuborilindi lekin yuqoridagi hamma din va hamma kitoblar muaqqat ekanligi vaqtincha ekanligi vaqti kelib bular o'zining hukmini yo'qotishligini xabarini berib bordi chunki o'sha kitob hukmi yo'qolgunga qadar odamlarni toqati shunga yarasha bo'lishligini olloh bilar edi masalan muso alayhissalomga tavrot yuborilar ekan bundan keyin iso alayhissalomni payg'ambar bo'lib kelishligi va iso alayhissalomni davridan endi injil degan kitobga amal qilinishligi va mana shu kitob mana shu payg'ambar alayhissalom orqali endi hayot kechirishligini olloh tavrotni yuborganda buyurgan edi lekin bular tavrotga qattiq iymon keltirib yurganlar injilga ham iymon keltirmadilar hattoki bular o'z tavrotida injildan keyin qur'on kelishligini oxirgi zamon payg'ambari muhammad alayhissalotu vassalamdek payg'ambar kelishligini bilsalarda buni ham inkor qildilar bu inkorlikni ko'rgan nasroniylar axir bizni kitobimiz ham samoviyku iso alayhissalom ham ollohni payg'ambariku deb o'z kitoblariga mustahkam turganlar ba'zilari ham asta sekin islom dini kelganida endi ular ham qaysarlik bilan injildan u yog'iga o'tmay turib oldilar va natijada yahudiylar ham nasroniylar ham o'z muaqqat dinini yashab turgan davriga to'g'irlaymiz deganligi uchun katta katta xatoliklarga qo'ydilar shu xatolardan bittasi oilaning xatosi edi jumladan yahudiylarning katta bir xatolaridan birlari ayollarni tahqirlar ularni huquqlarini paymol qilar ular hoiza holatlarida birga yashashlikdan ham bosh tortar birga yotishlikdan bosh tortar ularni ovqati harom ularni qilingan ovqatlari shu mahalda o'zlari o'sha nopok bo'lib turgan holatlarda usti qo'lidan ovqat yeyishlik harom degan gaplarni chiqara boshlashdi holbuki bu holatlariga ular javob topa olmay qoldi chunki dini muaqqat edi alloh taolo keyingi dinlarda buni o'zi chiroyli muolaja qildi nasroniy dinidagilar ham o'zini dinini muvaqqat ekanligini bilsalarda qaysarlik ila injil kitobiga o'zgartirishlar kiritib qur'onni inkor qilganligi uchun siz bilan biz bugun o'rganayotgan oila bobida ham muaqqat dinida turganligi uchun xatolikka yo'l qo'ydilar bu xatolardan bittasi oila qurmasdan o'tishlikni targ'ib qilishliklari edi bibi maryam onamiz oila qurmaganlar iso alayhissalom oila qurmaganlar shuning uchun ham biz ham oila qurmay o'tishligimiz kerak bo'lar ekan chunki bu taqvo ekan ayol shaytonning do'stidir bundan qochmoqlik kerak degan o'zlarini safsatalarini noto'g'ri aqidalarini chiqardilar endi so'nggi dinimiz islom dini va mukammal kitobimiz qur'oni karim kelgandan keyin olloh bu kitobni bu dinda qiyomatga qadar hukmda turadigan qiyomatga qadar endi boshqa biror din biror kitob biror payg'ambar yubormasligini xabarini berganligi uchun ham bu kitob bu shariatimiz qaysi asr qaysi zamonda yashasak ham to'g'ri kelyapti muvofiq kelyapti balki hatto biz buning ichidagi ba'zi sir asrorlarini ba'zi mo'jizotlarini ba'zi hikmatlarini noqis aqlimiz bilan haligacha tub tubiga kira olmayotganligimizga tan olib turibmiz mana shunday mukammal va mo'jaz va haqiqiy dinimiz bo'lgan qur'oni karim islom dini payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam sunnatlari ila mana bu jirkanch holatlar avvalgi oilalarni noshar'iy holatlarini ollohning o'zi muolaja qildi oila qurishlikka buyurdi oila quringlar uylaninglar degan gaplarni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam targ'ib qildilar hattoki bu uylanishlik alloh taoloni buyrug'i va payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning ulug' bir sunnatlari bo'lganligi uchun bunga savoblar va'da qilindi rasulimiz alayhissalotu vassalamga hayratlangan ajablangan sahobalar savol berib ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam oila qurganda ikki jins ikki tomon ham faqat o'zlari uchun tanasiga rohat topsalar o'zlari uchun shahvatlarini qondirsalar bunga ham savob bo'ladimi dedilar shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam mana shu ishlarni nikohsiz qilsa gunoh bo'ladimi dedilar sahobalar albatta gunoh bo'ladi zino harom dedilar demak gunoh bo'ladigan narsani halollikdan qilsa albatta savob bo'ladi dedilar demak oila qurishlikda er xotin muomalasida bir birlariga muhabbat izhorida shariat suhbatida ham savob borligini shariatimiz ko'rsatib qo'ydilar jumladan rasulimiz alayhissalotu vassalam bir birlari bilan inoq va ittifoq yashaydigan oilalarni er xotin bo'lib muhabbat izhori ila bir birlarini qo'llariga qo'llarini qo'yib kaftalarini kaftalariga tekkizganda barmoqlar orasidan gunohlarini sahiralari to'kilib ketadi deyishliklari esa islomda oila muqaddasligi naqadar ulug' ekanligini nishonasi bo'ladi azizlar islom oilani shunday chiroyli qildi shuning uchun ham oila bu farog'at qasri ekanligini oila alloh subhanahu va taolo tomonidan chiqarilingan buyuk bir omonat ekanligini bilishligimiz kerak agar oilani biz o'zimizni ixtiyorimiz ila yoki boshqa bir safsatalar ila boshqaramiz deydigan bo'lsak tabiiyki adashib qolishligimiz oila totuvligini yo'qotib qo'yishligimiz uchraydi va ko'p bo'ladi birinchi navbatda avvalgi dinlar avvalgi ummatlar yoki hozirgi holatdagi ba'zi millat ba'zi elatlarda oila qurishlikni o'zidagi mezonlarni buzilishligi ko'rinyapti oila qurilindi oila qurilingandan keyin bular shunchaki bir shahvat uchun o'zlarining nafsi uchun turmush qurgandek bir holatga kelib qolib biz shunchaki bir birimizga muhabbat izhori uchun yashayapmiz vaqtincha yashab turamiz bola ham ko'rmaymiz degan ummatlar bor ekanligini bilamiz lekin rasulimiz alayhissalotu vassalam uylaninglar uylanishinglardan maqsad mening ummatimni ko'paytirishlikdir qiyomat qoyim bo'lganda ummatimni ko'p bo'lishligidan faxrlanaman deyishligi esa bizni islomda oila qurishlikni asosiy maqsadi ham demak ummat payg'ambar alayhissalotu vassalamni ummati insonni ko'paytirishlikdek muqaddas bir burchni bajarish ekanligini tushuntiriladi yana mana bu oilalardagi bo'ladigan nizom qonunlardan bittasi boshqalarda oila tashkil bo'ldi oilani rahbari orasidagi mojarolar bo'lib kelyapti hozir ham bo'lyapti va buni nihoyasini topisholmay o'zlari ham nima qilarini bilmay qolyapti g'arb tomonlarda tabiiyki oila boshlig'i degan narsani o'zi yo'q degan g'oyani surishyapti oila bo'ldi nima keragi bor boshliq bo'lishlikni har kim o'zicha yashashligi nega endi er boshliq bo'lishi kerak yoki nega palonchi boshliq bo'lishi kerak degan gaplarni aytyapti hatto ba'zi birlari esa kelinglar yaxshisi kim ko'proq pul topayotgan bo'lsa oilada shu rahbar bo'lsin degan gaplarni chiqaryapti holbuki bizni ummat esa musulmon ummati bu narsaga boshini qotirib javob izlashlikka ham harakat qilishligi kerak emas chunki qur'oni karimni o'zi bunga javob berdi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ham emas biror olim kishi ham emas ko'p umr ko'rgan zot ham emas balki ollohning o'zi bu ishga aralashdi alloh qur'onda ar rijalu erkaklar oilaning boshlig'idir deb marhamat qildi o'z o'zidan oila boshlig'i erkak bo'lishligini olloh iroda qilganligini ko'rib turibmiz va bu yerda o'tirgan barcha erkaklar nima uchun alloh taolo oila boshlig'ini erkak qildi degan savolga hech ham ajablanmasdan qalbimizda javob topa olishligadigan kimsalar o'tiribmiz chunki oilani boqishlik mashaqqati og'ir ekanligi oilani himoya qilishlik mas'uliyati borligi oilani har bir xatti harakati farzandimizu ayolimizni har bir ishlariga javobgarlik mas'uliyatini bilganligimiz uchun ham bu ishni haqiqati erkakka loyiq ekanligini bilamiz lekin oila boshlig'i deganda boshqalarning ta'biri bilan oila boshlig'i oilasiga zulm qiluvchi oilani ayolini huquqini paymol qiluvchi deb tushunilinmaydi balki oilani boshlig'i aksincha ayolning haqqini ayolni huquqini himoya qiladigan uni sharti sharoitini yaratib beradigan mas'ul bo'ladi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam xiyorukum xayrukum xayrukum li ahlihi va ana xayrukum li ahli dedilar imomi termiziydan rivoyat qilingan ushbu hadisda ya'ni siz ummatlarni eng yaxshilaringiz oilangizga yaxshi munosabatda bo'ladiganingizdir men ham sizlarni yaxshingizman men esa o'z oilamga yaxshi munosabatda bo'laman dedi shunday ekan azizlar mana bu shariatning andozasi bo'yicha hayot kechirishlikka harakat qilishligimiz kerak lekin ming afsuslar bo'lsinki hozir ba'zan mana shu boralarda kelishmovchiliklar kelayotganligi oilalarni buzilishi ko'p bo'layotganligi hali o'n gulidan bir guli ochilmagan ayollarimiz qizlarimizning taloq so'zini eshitishlari hali go'dak bolalarni tirik yetim bo'lib qolayotganini ko'rganimizda mana shu oilalar nihoyatda shariatdan uzoqda ekanligi va o'zlarining haqqi huquqlarini bilmaganligi burchlarini bilmaganligidan kelib chiqayotganligini ko'ryapmiz oila boshlig'i degani bu oilani xohlagancha zulm qilishlik xohlagan ishini qilish kerak buyrug'ini buyuritish kerak degan xulosaga kelmaydi balki oila qurilindimi oila boshlig'i bir narsani his qilish kerak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam kullukum roin va kullukum mas'ulun ar roiyatihi deb marhamat qildilar sizlarni har biringiz roiysiz roi deb arab tilida cho'ponda aytadi lekin bu yerda siz cho'ponsiz deyayotganlari yo'q balki siz har biringiz bir narsaga boshliqsiz oila boshlig'i erkak kishi oilaga boshliq ayol uy ro'zg'or ishlariga boshliq va har bir o'zining boshliqligi qo'l ostidagilarga qiyomat qoyim bo'lganda so'roq savol beradi mas'ul bo'ladi so'ralinadi deb marhamat qilishliklari biz erkaklarni oila boshliqlarini juda sergak tortadi oila boshlig'i ayolini har bir xatti harakati oilasini boqqanligidan tortib nima olib kelib yegizishligi va boshqa boshqalari uchun qiyomat qoyimda so'roq savol qilinar ekan oila boshlig'i uyiga olib kirayotgan narsani halol yegizib halol boqishlik mas'uliyatini o'z zimmasiga oldi chunki er, ayol kishi eri nimani olib kelsa shuni yeydigan nimaga olib kelsa shunga qanoat qiladigan bir olloh tomonidan hurmat qilinilgan oilaning bekasi oilaning tuhfasidir demak biz olib kirayotgan har bir taomga o'zimiz mas'ul ekanmiz nimani olib kelayotganligimizni qay yo'ldan dunyo topayotganligimizni bolamiz ayolimizga berayotgan molimiz dunyoyimiz halolmi yoki haromligi uchun qiyomatda albatta javob beramiz eng asosiysi bizlarni ba'zan qiyinchilikka qo'yayotgan narsa azizlar oila qurilishligidan maqsad zurriyot kelajak avlod o'zini orqasidan yaxshi duogo'y amal daftarini davomchisini qo'lib ketishlikka niyat qilinadi chunki tasavvur qiling azizlar biz olamdan o'tganda yaxshilik amallarimizni daftari tamomiyla berkilib qo'yiladi endi bizga savob yozilinmaydi tamom daftarimiz olib qo'yiladi lekin orqamizdan duo qilib turadigan solih farzand qoldirsak daftarimiz yopilmaydi balki u yana davom etib boradi o'sha farzandi duosi farzandi qilayotgan xayrot va sadoqatlari alloh uchun qilayotgan har bir yaxshi amallari savobidan ota va ona bahramand bo'lib boradi erta qiyomat bo'lganda hayratlanib mening daftarimda bu savoblar qayerdan paydo bo'ldi ekan deyilganda solih farzandingizni duosidan degan gapni eshitmoqlik hammamizga baxt ku azizlar shunday ekan orqamizdan qolayotgan solih farzandni dunyoga keltirishlikni oila qurgan kunimizdan niyatini qilaylik o'sha kundan alloh taologa duo qilib allohim manga halol va solih farzand bergin bizni shu tunda ayolimiz bilan bo'ladigan suhbatda shaytonni yomonligidan o'zing saqlagin har xil baloyi ofatlardan omonda qilgin jinlar yomonligidan sendan faqat panoh so'raymiz deb haloli pok bismilloh ila yotib ollohdan so'rab turmush qurish kerak ko'p holatlarda esa bugun turmush qurayotgan azizimiz bugun ayolini huzuriga kirayotganda oldida ikki do'sti ikki birodari oyog'ida bozor yurib ichi to'ldir aroq ila kelayotganligi bu bizni juda ham qiyin bir ahvolga solib juda o'ylantirib qo'yyapti chunki endigina barpo bo'layotgan bu oila endigina farzand vujudga kelishligini iroda qilinib harakat bo'layotgan ushbu oilani birinchi kunidanoq aroq ila boshlanishligi qalbida tomirida aroq ila kirilishligi esa bu dahshatlik bo'ladi chunki kelajak zurriyotga albatta bu ta'sir qilishligini buni aql ham ayniqsa hozirgi tibbiyot ham isbot qilib turibdi zurriyot kutayotgan har bir inson o'zini bunday narsalardan saqlashligi harom harij aroq narkotik moddalar va mana bunday narsalarni iste'mol qilib kirib kelajak zurriyotni nogiron bo'lib tug'ilishligiga sabab bo'lar ekan uning betofiq beodob bo'lishligiga sabab bo'lar ekan ertaga ota mana shu uchun qiyomatda javob beradi nima uchun sen olloh berayotgan halol farzandni mana shunday majruh bo'lishligiga beodob betofiq bo'lishligiga sabab bo'lding chunki agar san tanangni halol qilib kirganingda edi vujudingga halol luqmalar ila kirganingda edi alloh senga yaxshi solih farzandlar berguvchi edi deb so'rashlik kerak bo'ladi shuning uchun oila mas'uliyatini farzand kutishlik mas'uliyatini mana shu kundan boshlashlik kerak nikohga kelayotgan har bir azizlarimizga va oila qurishlikni boshlayotganlarga biz shu gapni aytyapmiz birodarlarga o'rtoqlariga do'stlariga yetkazishlikni aytamiz va bu yerda o'tirgan boshqa azizlarimiz ham o'shanday uylanmoqchi bo'lib turgan azizlarga hozirdan xabar berishlik o'zini parhez qildirishlikka boshlash kerak bu nafaqatgina erkak balki ayol tomonidan ham talab qilinadi chunki bog'dodda yashab o'tgan mashhur qozilardan birlari o'zini qizini eng parhezkor va eng taqvodor kishiga uzatishlikka niyat qildilar atrofidagi o'zini birodarlarini xizmatkorlarini hammalariga taklif qilib o'rinbosar vazirlariga yetkazib butun xalqqa jar soldirdiki eng taqvodor yigitni topinglar bittayu bitta qizimni unga nikohlab beraman dedi hamma izladilar hamma oldilariga kelib taajub ila birorta ham siz kutgandek taqvoli kishini topa olmayapmiz degan javobni aytdilar shunda ko'pchiligi kelib eng taqvoli odamni topdik lekin u sizga munosibmikin o'z qo'lingizda qullik qilib turgan qulingiz xizmatkoringiz mana shu yigitdan ortiq taqvodorni topa olmadik dedi qozining maqsadi esa qizini faqat taqvodor kishiga ollohdan qo'rqadigan halol mehnati bilan turmush kurayotgan kishiga bergisi bor edi shuning uchun o'sha qo'lini chaqirib sizni ozod qilaman evaziga esa qizimga uylanib turmush qurasiz dedi quli rozi bo'ldi ham qullikdan qutular ekan ham yaxshi bir soliha qizga uylanar ekan bunga rozi bo'ldi turmush ham qurilindi nikohlar o'tkazilindi oradan bir necha kun o'tgandan keyin qiz onasiga shikoyat qildi men qozining qizi bo'lsam u jamolim ham joyida husni jamolim o'zimga munosib yarasha bo'lsayu sizlar bir quliga turmushga berdinglar bunga rozi bo'lib tegdim lekin meni qiynayotgan narsa kuyovinglar shu kunda uylanganda buyog'iga o'zi boshqa xonada men boshqa xonada hayot kechiryapmiz mana aybim mana gunohim nima ekan degan shikoyatni qildi bu gap qozi janoblarga yetib kelganda hayratlanib taajjublanib g'azab otiga mindilar kuyovini chaqirib bu nima qilganingiz sizga shunday go'zal qizni berib qo'ysam u nima aybi bor nega qizimni hijronga qo'yasiz dedi shunda kuyovto'ra qozi janoblariga qarab qozi janoblari siz menga qizingizni nima uchun berdingiz dedi sizni taqvodor deb meni taqvoyim bilan sizni nima ishingiz bor edi deb so'radi chunki siz taqvodor bo'lsangiz halol bo'lsangiz sizdan yaxshi zurriyot dunyoga keladi va u dini diyonatga xizmat qiladi deb o'ylagan edim dedi borakalloh men ham shu niyatdaman siz qizingizni har xil narsalar bilan boqib qo'ygansiz kim nima bersa olib kelib yegizgansiz ba'zan noto'g'ri fatvolar ila topilgan dunyo bilan boqqansiz shuning uchun men qizingizni o'z peshona terim bilan boqishlikka qaror qildim qizingizga esa ro'za tutishlikni buyurdim qirq kun mehnat qilaman halol yegizaman qirq kun qizingizni tanasidagi barcha harom shubhali narsalar chiqib ketgandan keyinda man qizingiz bilan birga bo'laman va inshaalloh siz kutgan zurriyot dunyoga keladi dedi tabiiyki bu narsa qozini juda ham hijolatga tojibga solgan bo'lsa ajab emas lekin tarixchilarni aytishlariga qaraganda haqiqatdan mana shu oiladan yuksak ulamolar muarrix va mufassillar dunyoga kelgan ekan demak azizlar yeyilayotgan taom halol bo'lishligi yeyilayotgan taom bilan vujudimizga kirgandan keyin mana shu bizni kelajak zurriyotimizga ta'sir qilishligini biz yaxshi bilamiz ayniqsa hozir yigirma birinchi asr tibbiyot fan taraqqiyot rivojlangan bir mahrda biz irsiyat qonunini o'rgangan ko'pchilik ma'lumotga ega bo'lgan fan tili bilan aytganda genetika degan narsani o'rgangan kimsalar qonimiz bilan irsiyat bilan har bir narsamiz hatto xafachilik holatida ham onani farzandga ta'sir qilishligini yaxshi bilamiz shunday ekan uylangan oila boshlig'i kelajak zurriyotini chiroylik va sog'lom dunyoga keltirishlikka harakat qilish kerak buning uchun albatta alloh o'zi xoliq yaratguvchi ollohdan so'rashligi va o'zi haloli pok bo'lishligi va harom narsalardan qochishligi lozim bo'ladi ana bundan keyin ikkinchi mas'uliyat oila boshlig'i u ayolini olloh omonat qilib berganligi uchun uning yaxshi muhofaza qilishi ayolini toqatidan ortiq narsalarni ayoldan taklif qilmasligi kerak bo'ladi eng birinchi taklif ayolini xohlasa ham hech qachon qila olmaydigan farzand taklifidir ko'pchilik mana bu taklifni haddidan oshganligi uchun ayolga zulm berayotgan holatlarni guvohi bo'lyapmiz birinchi narsa ayol mabodo uzoqroq farzand ko'rmay qolayotgan bo'lsa unga zulm boshlanadi holbuki olloh yaratguvchidir agar olloh farzand bersagina farzand bo'lardi degan tushunchadan yiroqda bo'lib qolinadi yoki ba'zi birlariga ketma ket ikki uch qiz berib yuborilsa u ayolga zulmini o'tkaza boshlaydi seni qiz tug'uvchisan seni iching qiz urug'iga to'lgan sen bilan yashamayman boshqasiga uylanaman degan gaplarni aytib ayolga zulm qiladi hatto yaqindagina biz bir narsani guvohi bo'ldik bir oqsoqol hoji otalarimiz bir narsani aytib berdilar o'shanday bir homila turgan ayolga bir nechta qiz ko'rgan keyingisiga homilador bo'lib turgan bir mahalda er talab qo'ydiganki ayoliga agar san qiz tug'sang taloqsan o'g'il tug'sang manikisan degan bu talab nihoyat darajada ayolga zulm bo'ladi azizlar bu shariatda haddidan oshishlik bo'ladi lekin u ollohdan solih yoki soliha farzand so'ramayapti u menga faqat o'g'il bo'lsin boshqalar oldida mana obro'yim ortsin degan narsada turibdi o'sha hoji ota ishonchli odamlarimizdan edi aytishlariga qaraganda oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin kelin haligi qiz haqiqatda ko'z yoridi lekin bola tug'ilganda deydilar atrofidagi doktorlar ham hamma hangu mang bo'lib qoldi chunki bolani umuman jinsi yo'q edi debdilar na ayol na erkak deb bo'lmaydigan bir holatda tug'ildi bu esa demak shariat nuqtai nazaridan u hech qanday shart topa olmagan bir holat bo'lib qoladi agar xunosa tug'ilganda edi uni yaxshilab tekshirib qaysiga hukm qilinsa shu hukm bilan taloq hukm qilinardi bu joyda esa hech narsa yo'q bir holatda tug'ilishligi dahshatga soldi doktorlarni deydi demak bu haddidan oshgan odamga allohning javobi bo'ladi shuning uchun ham ayolga uning toqatidan ortiq taklifni qilmaslik kerak balki ey mening jufti halolim olloh sizni batningizga homila yaratar ekan olloh nimani bersa mana buni xursandchilik bilan qabul qilaman qiz bersa rasulimiz alayhissalotu vassalamning qizi ko'pligidan xursand bo'laman o'g'il bersa shariati dinda xalqiga manfaat yetkazadigan yaxshi bir yetuk olim zabardast kishi dunyoga keladi degan orzuda turaman nima bo'lganda ham alloh sizni salomat qilsin deb turishlik erning vazifasi bo'ladi mana bu narsani talab qilishlik ayolning toqatidan ortig'ini talab qilishlikka kiradi chunki ayolni ham o'sha erkakni o'zini ham mana bu joyda haddi huquqi irodasiga bog'liq ish emas chunki olloh qur'onda yaxluqu ma yasha deb o'zini marhamat qildi olloh xohlaganini yaratadi dedi xohlasa qiz xohlasa o'g'il yaratadi xohlasa befarzand qiladi bu ollohning ishi azizlar shuning uchun ham oilada ayoliga undan ortiq toqatni qilishlik zulm hisoblanib qiyomatda bunga javob beriladi bundan tashqari ayolini majburlab dunyo topishlikka majbur qilib bo'lmaydi chunki oilani boqishlik zimmasi erkak kishiga tushgan lekin ming afsuslar bo'lsinki mana shu holatda ham hozirgi kunda ayollarning haqlari paymol bo'layotganligi mardikorchilikka chiqayotgan ayollarni borligi katta katta qoplarni boshlarida ko'tarib chetilma chetel sayohatlarda yurgan ming mashaqqatlar bilan o'zining ayollik nomusini yo'qotayotganlarni uydagi yotirgan erkaklariga qarab biz hayratlik bilan vey birodar siz nikohda qabul qildim deganingizda oilanib boqishlik mas'uliyatini olgan edingiz ayolingizga mana bu narsalarni taklif qilishlik esa bu uning toqatidan ortig'i bo'ladi siz bunga qiyomatda javobgarsiz deb aytishlikdan uyalmaymiz va balki buni aytib ham kelyapmiz shunday ekan oila mas'uliyati erkak kishida bo'lar ekan oilani boqib qo'yishligi uni ta'minlashlik kerak albatta biz bu yerda ayol kishi hech narsa qilmasligi kerak degan xulosadan yiroqmiz ayol kishini majbur qilib ish qildirilmaydi lekin agar jamiyatda o'sha ayolning xizmatiga muhtojlik bo'lsa eri to'sqinchilik qildirmaslikka shariat aralashadi aytaylik bir jamiyatda faqatgina bitta muallima mudarrisa ayol bo'lsayu mana shundan boshqa biror kishi dars berishlikka qodir bo'lmasa eri bunga to'sqinchilik qilsa shariat aralashadi yoki shariat jamiyatda ayol doktorlikka ayol tabibaga muhtojlik bo'lsa yaxshi bir ayol tabiba bo'lsa mana shundan boshqa muslimalar foydalanayotgan bo'lsa jamiyatga foydasi yetib turgan bo'lsa er buni to'sqinchilik qilishlikka haqqi yo'q bo'ladi chunki bu ayol o'zining vazifasini farzi kifoya degan ulug' bir ibodatni bajarishlari lozim ayollar o'zlariga munosib ishlarni qilishlari kerak bo'ladi chunki oyisha onamiz ham yaxshi chevar bo'lganlar oyisha onamiz yaxshi tabiba ham bo'lganlar yaxshi muallima bo'lganlar yaxshi tarbiyachi bo'lganlar mana shunga muvofiq ayollar o'ziga munosib yaxshi tarbiyachi yaxshi murabbiya muallima yoki va hokazo shu tikuvchi to'quvchi jamiyat uchun o'z vazifalarini berishi kerak chunki bevosita ayollar ham oilada o'zini maslahatini o'zini nasihatini qilishlikka loyiq bo'ladi er bular bilan mashvarat qilishlik lozim bo'ladi jumladan hatto payg'ambar alayhissalotu vassalamdek zoti va barakot ayollarini maslahatlariga quloq tutardilar hudaybiya sulhi kuni e, rasulimiz alayhissalotu vassalam birinchi umraga borgan mahallarida umra qila olmasdan qaytib kelishlikka to'g'ri kelib qoldi mana shunda sahobalarga chiqib shu joydan qaytib ketamiz sochinglarni oldiringlar qurbonliginglarni so'yinglar degan gapni aytdilar lekin birorta sahoba o'rinlaridan jilmadilar shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam hayratlandilar payg'ambarning gapiga kirmayotgan ummatga taajjub qildilar va o'zi uchun qurilingan chaylaga kirar ekan gapirib kirdilarki voy bo'lsin bularni holiga avvalgi payg'ambarlarni ummatlari ham o'z payg'ambarini aytganini qilmasdan baloga uchragan edi ummatni boshiga shunday narsa kelmasa edi deb qo'rqib kirdilar shunda o'sha yerda turgan onalarimizdan birlari juda ham oqilona nasihatni aytdilar hatto payg'ambar bo'lib turgan zotga nasihat yo'l ko'rsatdilar aytdilarki ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatingizdan sahobalaringizdan xafa bo'lmasinlar bular nihoyatda kabaga bo'lgan muhabbati uchun shu ishni qilyaptilar siz bularga hech parvo qilmasdan chiqib o'zingiz sochingizni oldiring va qurbonligingizni qiling sizdek ulug' zot bu ishni qilganini ko'rgan hamma sahoba albatta ergashadi dedi va rasulimiz alayhissalotu vassalam san nima uchun bu ishga aralashyapsan sani o'zing kim bo'lib qolibsan degan gaplarni qilmadilar hatto payg'ambar bo'lsalar ham ayolning bu nasihatlariga quloq solib chiqdilarda sochini oldirdilar qurbonligini qildilar shu sahoti butun sahobalar mana bu ishni asta asta birin ketin ular ham bajara boshladi agar shu ish bo'lmaganda edi mana shu onamiz aralashmaganda edi balkim o'sha joyda katta musibatlarga uchrashlari mumkin bo'lar edi chunki rasulimiz alayhissalotu vassalamning g'azabini qo'zg'atish bu zotni aytganini qilmaslik og'ir gunohlardan va musibatlarga sabab bo'ladigan ishlardan edi lekin mana bu olima onamiz alloh rozi bo'lsin o'zining chiroyli nasihatlarini qildi shunday ekan oilada albatta ayol kishi bilan bo'layotgan muomalalarda o'z o'rnida mushtarak ishlar er xotin sherik bo'lib bo'lib birgalashib qilinadigan ishlar bor farzand tarbiyasi bularni chiroyli joylashlik quda andachilik qilishlik mana shunga o'xshash hollarda albatta ayolining nasihati uning maslahatiga ham er murojaat qiladi mana bunday islomiy oila shartu sharoitlar bilan yashasa edi hamma azizlar ayollar o'zlarining haqlarini o'zlarining huquqlarini bilsa edi erkaklar o'z vazifalarini burchlarini bilsa edi farzand tarbiyasi bobidagi adolatli hukmlarni qilsa edi oilalar buzilishligi ham to'xtagan va jamiyat chiroyli hayot kechirgan bo'lar edi sahobalar tobeinlar salaflar mana shunday hayot kechirganligi uchun islom olamida islomiy oilalarni chiroyli ekanligini tan oldilar hatto g'arblik olim tarixchi olimlardan bittasi musulmon oilasida mehmon bo'lib uning natijasida islomga kirganligini o'z tarix kitoblaridan birida bayon qiladi aytadiki u o'zi g'arblik bo'lgan nasroniy dinida bo'lgan musulmon oilasidan bir oilaga mehmon bo'lib kirganda eriga nisbatan ayolini hurmat qilinayotganini ko'rib ayol erini nihoyat darajada e'zoz qilayotganini ko'rib hatto ayoli o'zining taomlaridagi ba'zi yeyishlikka lozim bo'lgan narsani o'z eriga ilinib berayotganini va bir birlariga bo'layotgan odob va axloqlarini olloh uchun qilayotganini ko'rgan mana bu olim o'sha joyda o'zida islomda naqadar buyuk din ekanligini bularni kuzatib turayotgan narsa olloh va shundan shunchalik qo'rqayotganligini ko'rib islomni qabul qilganligini bayonini bergan demak oilamizni chiroyli yashashligi ham o'z o'rnidan azizlar chiroyli bir targ'ib bo'ladi lekin ba'zan ayni mana shunday musulmon oilalar chiroyli hayot kechirayotganlarni ichida qo'yda chiqdilarni ko'rib qolganimizda yaxshi yaxshi ilmli ukalarimiz ayollari bilan arzimagan narsaga qo'yda chiqdi bo'layotganini ko'rganimizda bu islomiy oilalarga nisbatan xalq oldida jamiyat oldida yomon ko'z qarashlikka olib kelayotganini sababini ko'rib qolyapmiz shuning uchun har qanday holatda bo'lganda ham bizlar oilamizni namunali holatda ushlab turishlik mas'uliyatiga egamiz bugun oila qurgan aziz kuyov to'ramizga biz ushbu holatda hayot kechirishligini allohdan so'raymiz va barchalarimiz ayollarimiz bilan tinch va totuv yashashligimiz jamiyatdagi ayollarimiz o'z vazifalarini o'zlariga munosib ado qilishliklari erkaklar o'z vazifalarini chiroyli ado qilishliklarini allohdan so'rab allohga duo qilib qolamiz اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم oilalarimizni isloh qilgin ayollarimizni sabrli qanoatli qilgin erkaklarimizni jur'atli g'ayratli shijoatli qilgin oilalarimizni taqvoli qilgin farzandlarimizni rushdi hidoyatli qilgin halol rizq halol baraka bergin duoga qo'l ochib turgan hammamizni xonadonimiz faqat xursandchilik ila ibodat ila hayot kechiradigan xonadon bo'lishlikni nasib qilgin bugungi yangi qurilayotgan ushbu oilaga ham baxtu saodat shariatga muvofiq hayot bergin وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله Э, javob berishlikka harakat qilamiz э, qiz o'g'il farzand ko'rishlik albatta allohdan lekin ba'zan shamollashlik ta'sir qilib qiz farzand ko'rib qolinadi deyiladi shunga nima deysiz degan bir savolni qilibdilar э, avvalo haqiqatda ham alloh taoloni o'zini qo'lida buni hech kim inkor qilolmaydi chunki alloh qur'onda استعيذ بالله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما deb marhamat qildi alloh xohlaganga qiz beradi xohlaganga o'g'il beradi xohlaganga qiz o'g'ilni bir qilib beradi xohlaganda befarzand qiladi deb aytdi bunga shubhamiz yo'q shuning uchun albatta allohdan deb bilinadi lekin shamollashligi yoki ba'zan sovuqchanligi qizga sabab bo'ldi deyishlik bu noto'g'ri aqida shariatda bu gap yo'q agar sovuqchanligi bo'lsa unda mana bu umuman quyosh ko'rmaydigan e, sibirga o'xshagan o'lkalarda yashovchilar yoki doimiy suvda yuruvchilar aytaylik mana e, koreys xalqiga o'xshagan yoki xitoylar doim suvda guruch ekib suvni ichida sovuqda yuradi ular umuman befarzand bo'lishi kerak ular eng ko'p ajralari o'zi xitoylar shuning uchun u narsaga bog'liq emas alloh taoloni o'zidan berishlik farzand ollohdan so'rab turiladi lekin ba'zan kasallik e, sabablik farzand ko'rmay turishi mumkin shuning uchun befarzandlikda ikki xil deyiladi aqir va aqim aqib deydi mana masalan aqima aqim deydi aqim degani bu umuman befarzand bepush lekin aqir degani bo'ladi bu vaqtinchalik bo'lmay turgan bunga olloh xohlasa beradi shuning uchun ba'zi birlari kasallik sababli farzand ko'rmayotgan bo'lishi mumkin albatta bular tabobatga uchrash kerak doktorga borish kerak ikki tomon chiroyli tekshirtirib muolajalarni qilib allohdan so'rab borilishi kerak lekin albatta shu doktor sabab masalan doktor beradi emas lekin shu muolaja qilaylik olloh beradi degan bir niyatda qilish kerak bir xilgilar hatto o'sha davolanish kerak degan narsadan ham qochib yo bu olloh bersa bo'laveradi deydi ekan bu noto'g'ri chunki kasal illat bo'lgandan keyin buni davolash kerak azizlar doktorga murojaat qilish kerak va e, inshaalloh deb allohdan umid qilib farzand kutib tursa berguvchi olloh inshaalloh o'zi beradi endi bir duo qilsak qorakam qur'on o'qib beradilar omin alhamdulillah alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin alloh taolo bizlarni yegizib ichkizib musulmon qilib yaratganlik uchun o'ziga hamdu sanolarimiz bo'lsin ehsonlar maqbul bo'lsin xonadonga fayz berib kuyov to'ramiz bilan kelinga uzoq umr ota onalarni ko'zini quvonchi bo'lib hayot kechirishlari nasib qilsin oldida turgan do'sti og'ayni birodarlari ularga ham uylanmaganlar bo'lsa yaxshi soliha ayollardan nasib qilsin uylanib oila qurganlarga solih soliha farzandlar bersin E, duoga qo'l ochib turgan hammamiz mana shu yangi bo'lgan oilani farzandlarini aqiqalarida haqlarga duo qilmoqligimizni nasib qilsin birahmatga allohu akbar